Keine war für mich so da wie du, wie du, nein. Keine war für mich so da wie du, wie du, ey. Mein Joint haut sie um wie Balboa, ey. Wir hören lieber Trap, scheiß auf Goa, babe. Ja, sie flüstert um mein Ohr, ey. Vorhin hatte ich mich verloren, ey. Baby, komm, lass uns in Cookies rollen. Ja, ich bin in ihre Pussy Sie läuft geradeaus wie ein Marker. Sie sagt, Ufo, erzähl ich mein Vater. Ey. Ich dich die ganze Nacht, ey. Baby, wir machen Maße Ruf deine Freunde, nicht zahle Ich komm mit der Tür und Schakale Stay high, baby, stay high Denn sie kennen uns überall Baby, sag mir, wo du bist ey. Du bist mich eigentlich klein, ich auf dem Tisch ey. 5, 361 Baby, sag mir, wo du bist kann nicht ohne dich Trinken Lean, kein Mai Tai Trinken Lean, ja sie will unseren Lifestyle Ja wir rauchen viel zu viel Ja wir rauchen viel zu viel Zu viel, zu viel, ja zu viel, Wir bleiben wach, kein Koffein Kann nur schlafen, gehen auf Lean Sie ist nice, ja, sie ist nice, ja, ja Angelina Jolie Sie kommt aus Malibu Komm, wir nehmen heute Malibu Keiner war Euro Fendi, kauf ich drei Gürtel, ja. Yeah. Sprite mit Lean, gib mir Eiswürfel, ja. ja. Nein, ich kann nicht ohne dich, nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Baby, sag mir, wo du bist. Baby, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich, nein, nein, nein, ich kann nicht ohne dich. za mnie wodą bez Baby, za